Domnului să ne rugăm, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Domnului să ne rugăm, Doamne, te rugăm, ascultă-ne. Domnului să ne rugăm, Doamne, Doamne, te rugăm, ascultă-ne.